Чорная брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. один питерский знаёмец некалі распавядаў мне што для расійскага вуха вячеслав францевич кебіч гучыць няйначай як беата тышкевич гэта значыць не па-свойску у тыя часы людзі ў рассіі магчыма упершыню адчулі што браціжка беларус жыве ў іншай краіне прычым адчулі на самым жорсткім знакавым узроўні на ўзроўні ўласных імёнаў у Тады ж спрабуючы вярнуць братэрскае единаобразе сёй той з палітыкаў тлумачыў, што ў Беларусі ладу захапілі палякі. А мясцовыя нацыяналы наадварот вышуквалі ва ўласных імёнах глыбокія еўрапейскія повязі. І калі Кебіч сустракаўся з колем, яны задаволена адзначалі, што сустракаюцца дзве капусты: Кебіч па-ангельску і коль па-нямецку роля уласных імёнаў іх таемны ўплыў на лёсы людзей і ўсяго народа магутная і да канца невытлумачальная у мінулым выпуску вострая брамы я паабяцаў звярнуцца да гэтай тэмы з дапамогай дасведчаных экспертаў і сёння мы зробім гэта напрыканцы нашай праграмы а пачнем яе з яшчэ адной знакавай тэмы з цытатаў якія часам самі просяцца на языках Пра гэта напружана думае наш аўтар зміцер бартосік. Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася, Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? часам у мяне ўзнікае ўражанне, што наша літаратура ад часоў першай нашай нівы нічога вартага цытавання не нарадзіла. Прычым неадмыслова адшуканай цытаты дзеля большай важкасці ўласнай думкі, ад таго, што напрошваецца на язык міжвольна. І амаль усё, што лавіла маё вуха ў размовах з сябрамі, было напісанае амаль 100 гадоў таму. Няма таго, што раньш было з тэатральнай скрухай у голасе кажа мой сябра, аглядаючы паліцыі півярдзі і не знаходзячы на ёй беларускіх гатункаў. Другі, штурмуючы набіты аўтобус, любіць уставіць. Падымайся з нізін, сакалін сям'я. Што цікава дапамагае, падымаюцца з радасцю. Особная тема – эпитеты на адрес родного народа. Тут наши клясики пошировали от души, даючи нам сегодняшним мочимость не займаться хотя бы гэтым, обуджением уласного люду с грази, с колена, с ярма, с лаптев и до того подобного. Да разом с тем, при каждом заручном выпадку, сгадываем, и что сляпы быцем крот, и дурны, как ворона, іншыя красамоўнасці, ад якіх любы нармальны чалавек моцна засумняваецца, а ці сапраўды ён здаровы. Нібы пратэстуючы супраць гэтага лапцюжніцтва, ці можа ўспрымаючы яго як асабістую абразу, мой трэці знаёмы пры кожным адпаведным выпадку не без гонару кажа: Хай я дурны, але ж мужик. Але ж клясыкаў не судзяць і цытуем мы іх не таму, што яны клясыкі, а клясыкі таму, што мы цытуем цікава, што ў нашаніўскім спісе ста лепшых кніг няма прозвішча Аркадзя Куляшова. Аднак з якую б героніяй мы не прыгадывалі юнака, што цвёрда трымаўся на дапросе, той юнак перажыве нас і нашыя прагнозы. Асабіста мне падабаюцца куляшоўскія лірычныя радочкі, пайшла ты любая падгоман жоўтых сосен. Не з адною любаю я такім чынам развітаўся, але крыўдаў не было. Всё ж клясыка. А одно классичное выказывание сопровождает нас уже больше за стагодия. То и про «не покидайте, как не умерли». Неведомо, кольки ж стагодзяў нас чакае пад такім жыццясцвярджальным лёсунгам. Напэўна, пакуль не памрэм. Што датычыць кіно і тэлебачання, то тут мае беларусы цалкам цытуюць не нашую мовою. Хтосьці мне можа закінуць, што я адмыслова не займаўся дадзеным пытаннем. Гэта значыць, адмыслова не штыдуяваў горы напісанага дагэтуль. Але я не даследчык, я ўсяго толькі зацікаўлены, які гавораць па-беларуску і пра Беларусь апошнія пяць год з далёка не апошнімі ў гэтым пытанні суразмоўцамі. І не моя вина, што ў нашых спрэчках довады не перарываліся не нашымі словамі, а нашы спрэчкі даўно выветраліся з нашай памяці. Адкуль гэткая беднасць? У нашай нецікавасці да ўласнай афарыстыкі, у нашай ляноце зрабіць удалы сказ крылатым. У адсутнасць годнага матэрыялу я не веру. Веру, што ўдала напісанае слова ў десяткі разоў узмацняецца, калі становіцца ўдала да места і не аднойчы прамоўленым. Я таксама схільны думаць, што характар нашых цытатаў служыць своеасаблівую афарбоўкаю нашага часу ці ягоным знакам і з асцярожнаю радасцю ўсё часцей заўважаю, як шэрыя колеры кутка цемнаты патроху саступаюць месца маёй краіне пад белым сцягам. Таму што наша не чужое, Таму што былі, ёсць і будзем. Таму ўрэшце рэшт, што з намі анёл абаронца, з намі Божая маці. Зміцер Бартосік усё ж знайшоў сярод беларускіх цытатаў, якія самі просяцца на язык тое, што абнадзейвае. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у мінулым разам мы гаварылі пра тую фіксаваную беднасць на чалавечыя імёны, якая з савецкіх часоў гаспадарыць у Беларусі. Сашы з машамі і наташамі, безумоўна, пазычаныя ў суседняга народу, ствараюць пэўны абмежаваны прэйскурант, за межы якога ў захсах, дзе рэгіструюць дзяцей, выходзіць або не рэкамендуюць, або нават забараняюць у іншых народаў таких жорсткіх абмежаванняў паводле усенароднай дамоўленасці не існуе а ў дачыненні да нас гэта сведчыць пра абмежаваны кругагляд што выяўляецца ці не ва ўсіх сферах жыцця ад выбараў улады напрыклад да працы газетных кіаскёрак ужо паўгода кіаскёркі ўсяе беларусі тэрарызуюць рэдакцыю нашай нівы з патрабаваннем падняць імя газеты з сярэдзіны старонкі ў самы верх іначай ім нявыгадна раскладаць. Вось яна вядомая з ССру неадмежаваная вахцёрская ўлада. Пляваць на эстэтыку і нават на пажаданні чытачоў кіаскёркам нязручна. А раскладаць па-іншаму, чым цяпер яны не могуць. Таму кожная газета мусіць быць як усе. Аднак звернемся да чалавечых імёнаў у іх выбары аказваецца можна ўбачыць не больш не менш як светапоглядны выбар чалавека пісьменнік уладзімир орлоў сваімі улюбёнымі беларускімі імёнамі назваў уласных сыноў на пачатку 80-х гадоў я прывёз дельвы ад ларысы геніус расійска-крыўскі слоўнік васва ластовка дзякуючы сябрам якія працавалі на дапатопнай множальнай апаратуры быў зроблены наклад несколько десятков особников. И он худко разошелся по Белоруссии и далее рос уже не залез на дна. На мою думку популярности словника и в часы сам выдату и потом, когда словник Ластовского был в 90 году фактимильно перевыдаденный товариством белорусской мовы, на популярность его истотно уплывало то, что опрочали лексичных карбов Ластовский изместил в своей книге э, именник. Это был на той час, дается, один и белорусский именник. Так и он был не надто полный, не было, например, до христианских имен, к сталту Святослав, Светлана, Людмила. Не было э, таких ведомых историчных имен, как Рогнеда, Всеслав, Братислав, Рогволот. Але именник Ластовска натхнял на дальнейшее распросовки. Як ведомо великим доробком Э, Вацлава Ластовского белорусской аномастыцы было обновление формы мужчинских заносных имен. Поводле Ластовского кожное имя белоруса и белорусский в залежности от э, узросту носьбита и некоторых их околичности умело пять формул. А в некоторых именах могли равнолежно основать э, две, э, два, навык три такие сферы. Э, э, Ну, напрыклад, э, маё імя э, Уладзімир так мела э, тры такіх серэгі. І на сённяшні дзень, скажам, паводле Ластоўскага мяне трэба называць Валадар, альбо Уладар, альбо Уладамир. Ну а што да ўлюбёных імёнаў у нашай сям'і, так гэта раман і Богдан. Так клічаць нашых сыноў. Гэта быў пісьменнік Уладзімир Арлоў увогуле як мы пераканаліся разам з сергеем шупам які тэлефанаваў з прагі нашим экспертам у дасведчаных беларускіх гуманітарыяў справа выбару імя звязваецца найперш з канфесійным прынцыпам напрыклад сергею астраўцову больш даспадобы каталіцкія імёны і вось чаму пошукі сваіх уласных беларускіх імёнаў таксама адлюстроўваюць імкненне зменшыць паслабіць спадчыну якую пакінулі па сабе русіфікацыя і саветызацыя беларусі у позні савецкія часы у нас між іншым стараліся называть дзяцей трошку цікавей падобна ліберальнай інтэлігенцыі расійскіх сталіц кирыл дзяніс ля глеб яны там таксама хацелі пашырыць абмежаваную колькасць дарэчы расійскіх і праваслаўных гэта значыць іхніх імёнаў якімі у ссср называлі ўсіх ад бога да курылаў но у нас праблема іншая У нас у 30-е гады, калі правопіс мянялі, дык так разам і імёны беларускі касавалі. Таму яны таксама ахвяры савецкай улады. Які ж з беларускіх імёнаў мне больш падабаецца. Калісьці я героем сваіх першых апавяданняў выбіраў імёны з кніжкі з імёнамі, які бытавалі ў заходняй Беларусі з 14 до 18 стагоддзяў. І натуральна, што больш мне падабаліся імёны каталіцкія, а дакладней можна сказаць, што каталіцка вуніяцтве бо два стагоддзі нашы проці былі збольшага вуніятамі думаю наўрад ці сёння нехта з такіх свядомых беларусаў захоча назваць сына ці дачку скажем лаўрэнцем гурыем пахомам елісеем альбо евдакіі ці зіновей карацей пры забытымі праваслаўнымі імёнамі каталісці вектор еўрапейскі нават у рассіі цяпер модны у маскоўскіх тэлеперадачах даволі часта не можна сустрэць у тытрах імёны чыста каталіцкі аднак былы маскоўскі ўплыў у нас яшчэ моцны на беларускай мове можна прачытаць што рымскага папу зваць іянам быццам імя ян для нас настолькі ж чужое замежнае як і для расейцаў альбо евангеля ад мацея ці лукаша взять цяпер у гэтым выпадку пішуць толькі матвей і лука гэта значыць па-расейску что я хочу яшчэ сказаць беларускае адраджэнне як добра вядома пачыналі збольшага каталікі францішак багушевич вацлав ивановсці вацлав ластоўсці браніслав тараштевич моцна прычыніліся да беларускай справы фабіян шантыр станіслав булак булахович вось такія імёны мне і падабаюцца падабаецца таксама імёны маіх деда і бабы іх звалі па нас і ганна мае ж асабістыя жаданні былі задаволены калі я ўпершыню У зусім сталым, дарэчы, веку быў ахрышчаны ў касцёле і атрымаў каталіцкія імёны. Цырымонія была вельмі ўрачыстай і прыгожай на беларускай мове. Мы сёй сям'ёю і хрысціліся. Ну і яшчэ свайго кота я назваў базылём, а не васькам. Ягонае імя мне таксама вельмі падабаецца. Сергей Астраўцова дае перавагу каталіцкім імёнам. А Ян Максімюк, які жыве на Белаоччыне, наадварот абірае імёны праваслаўныя бо калі ў беларусі каталіцызм выступае пэўнай абаронай ад русіфікацыі то ў польшчы якраз праваслаўе бароніць ад польскага ўплыву і дазваляе беларусам захоўваць сваю нацыянальную тоеснасць калі гаварыць пра беластотчыну і практыку надавання імёнаў сярод беларусаў дык цяжка правесці мяжу паміж уласна беларускімі імёнамі і тымі што апрабуецца праваслаўнай царкоўнай практыкай і афіцыйным спіскам праваслаўных святых адрозненне існуе перш за ўсё паміж дзяржаўна ўстаноўленымі это значыць польскімі і царкоўнымі імёнамі по-мойму яшчэ да канца 60-х гадоў беластоцкая беларуская вёска не бачыла ніякай праблемы у надаванні імёнаў сваім нашчадкам дзецям надавалі такія ж імёны што і заўсёды мікалай пётр васіль надзея ніна валянціна і гэтаму падобнае Праўда, не сустракаліся ўжо болей у вясковай практыцы такія адмысловыя імёны як настуся царкоўная анастасія прузына, відаць еўфрасіння ці габка, агафія. Гэтыя імёны я чуў ад свае бабкі, калі яна гаварыла пра сваіх сёстраў і цётак. Носьбітаў гэтых імёнаў я ніколі не бачыў. А вось недзе ў 70тые вёска пачала пераймаць палітыку, якая была абрысавалася раней сярод беларусаў эмігранта ў горадзе. Людзі пачалі надаваць дзецям польскія імёны, накшталт збігнев, Кшыштаф ці Себастьян. Сярод вясковых беларусаў адазваўся комплекс грамадскай непаўнавартасці, які выявіўся на поўную моц у горадзе. Людзі надавалі дзецям гарадскія імёны, каб сцерці за імі сляды горшага ў іхнім перакананні сацыяльнага і нацыянальнага паходжання. З'ява, так бы мовіць генетычна вядомая кожнаму беларусу. У сувязі з гэтым здараліся своеасаблівыя сітуацыі. Бацюшкі ў царкве пры хросце часта не маглі адшукаць царкоўных адпаведнікаў тым імёнам, якія стаялі ў афіцыйнай даведцы з актаў грамадзянскага стану, якая патрабуецца дзеля здзяйснення абраду хрышчэння. А таму шмат якія дароты запісаны ў царкве дар'ямі, а збігневы, магчыма, за сімамі. Себастьянамі было даволі лёгка. Яны запісваліся севастьянамі. Я думаю, шмат хто з гэтых двайнікоў па сёння не ведае аб сваіх падвойных імёнах. Гэтае агульнае памкненне пачало запыняцца ў 90-тыя гады, калі ў Польшчы ўвялі навучанне рэлігіі ў школы. Хаваць сваё паходжанне, прынамсі рэлігійнае, стала амаль немагчыма, а таму і паменшала праваславных дзяцей з польскімі імёнамі быць праваслаўным у беластоку стала больш-менш нармальнай з'явай. Што тычыцца людзей майго пакалення з угрунтаванай беларускай свядомасцю, яны заўсёды хрысцілі сваіх дзяцей праваслаўна-беларускімі імёнамі. Імя для іх было не таўром ганьбы, а адной з вонкавых прыкметаў іхняга элітарнага нацыянальнага статусу. Ян Масімюк казаў пра тое, якія імёны даюць сваім дзецям беларускія бацькі на беластотчыне выбар імя гэта важны акт у якім сыходзяцца традыцыі густы і астральная энергія калі ж над народам пануе абмежаваны захсаўскі прэйскурант для выбару амаль не застаецца месца на гэтай абмежаванай прасторы мы поўнімся крытыцызмам да імёнаў сваіх суайчыннікаў і да імя самое нашай краіны беларусі некалькі нумароў запар у нашай ніве друкуюцца лісты беларусь аборцаў Маўляў, кепскае імя нашай краіны фатальна навісла над ейным лёсам і не дае ёй вылузацца стаць самастойнай і самавітай. Адзін чытач прапануе называцца крывіяй, другі літвой. Абодва падтрымліваюць адзін аднога ў крытыцы імя Беларусь, але ў выбары альтэрнатывы разыходзяцца. Маўляў, крывія сімвалізуе толькі паганскую веру, а літва хрысціянскую. Трэці чытач, якому таксама не даспадобы Беларусь адмаўляе крывію, бо ён гомельскі. Гэта значыць радзіміч і ганарыцца ўласнай родаплемянной традыцыяй. Я думаю, прыгожая магла б атрымацца назва Рэспубліка Радзіма. Чацверты прапануе, каб не блытацца з літвой літувой называцца вяліка літвой пятый чытач уже не піша а тэлефануе мне ў рэдакцыю і кажа што пасля ўсіх гэтых прапановаў у яго не толькі ўсё пераблыталася ў галаве але і прапала трывалая глеба под нагамі маўляў справа дзеля якой жывеш і выстойваеш у супрацьстаянні з антыбеларускімі ўладамі пачынае рассыпацца на мноства часцінак і калі ўжо на тое пайшло яму зручней называцца як ягоная вясковая бабка тутэйшаму самым мудрым і па-філязофску глыбокім сялянскім імем ад канкрэтнага месца на зямлі тут. Вось толькі ў горадзе гэта тут няма, не намацваецца. Парадокс у тым, што ўсе нашыя чытачы маюць рацыю і наконт Беларусі, і наконт крыві з літвой і наконт тут. Усе іхныя прапановы сто разоў гістарычна апраўданыя і варты ўвагі адно што выбар гэтых людзей якія сыходзяцца ў справядлівай крытыцы імя Беларусь разводзіць іх у розныя бакі Ён іх не злучае а раз'ядноўвае бо крывіч ніколі не захоча звацца ліцвіном або тутэйшым і наадварот І чым далей будзе працягвацца дыскусія тым больш непераадольны будзе вырастаць паміж імі бар'ер досвід у гэтым сэнсе ў нас ёсць гэта расколатая беларуская міграцыя якая паглыбіла свае разыходжанні ў выбары назвы краіны на раскол канфесійны партыйны і ўсялякі іншы прымірэнне ў большасці выпадкаў аказалася немагчымым а між тым якраз беларушчына сёння адзінае што дазваляе ідэнтыфікаваць і аб'яднаць супраць русіфікацыі і крывічоў і ліцвінаў і радзімічаў і тутэйшых уявім сабе нашу ніву як літоўскую або ліцвінскую газету ці напісаў быў яе крывіч або які-небудзь яцвях як у сваю прычым адначасова сваю для ўсіх сумнеўна Таму выбару гэтай справе пралягае не паміж альтэрнатыўнымі назвамі а паміж яднаннем і расколам назва краіны можа быць змененая ў часы всенароднага ўздыму і прыходу да ўлады нацыянальных сілаў або ў часы калі нармальная ўлада стабілізуе сітуацыю ў краіне скажем крывіцкая партыя пераможа на выбарах ліцвінскую і беларусь стане называцца крывей але гэта не здарыцца сёння сёння антыбеларускі і антыдэмакратычны рэжым які заняў пасад краіны будзе назіраць за спрэчкаю крывічову з ліцвінамі і цешыцца тым што іх на адзіны сцяг раздёрты на дробныя кавалкі няісных краінаў як ні круці а змена назвы не выглядае сёння панацэяй для беларусі можа быць у нашай агульнай маткі і сапраўды не тое імя але на іншае яна нам не адгукнецца. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Ян Масімюк, Сергея страўцоў, Уладзімир Арлоў і зміцер бартосік. Прадюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.